Lunes na ikipitong linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga minamahal, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, Huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi sa Diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pumumuhay – siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang Salita ng Diyos Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan niyaong bungang idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yoong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol ang pasya ay pantay-pantay, ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan, o ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan. Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo patitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinangisay nito ang bata Anupat na palugmok ito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, Nananalig po ako, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi. Inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata, at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, Pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu? Sumagot si Jesus, Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Awit at papuri. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaring lituriko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Burnt Notes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.bncast.com awit at papuri.com. Pagpalainuwa tayo ng Panginoon. Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web. This is the Brinknotes Podcast Network.